kuma wanda shi ne yammaci na ashirin da uku ko ashirin da uku ga watan biyar ɗin shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka a wanda umdatul ahkam wanda kuma shi ne darasi na goma yau za mu tashi babu fi shay'in min makruhati salati babun fi shay'in min makruhati salati babin da zai kwanci wani abu na makaruhin sallah irin ababen da aka ci a shari'ance malaki al-makruhu inda al-usuliyyun ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu a yaran malaman usulul fiqh idan an ce wannan abu makaruhi ne abin da suke nufi wani babu muka tsallake ko ku zo ba jin shi ta kuke magana duk wanda bai zo je ba ce mun tsallake ni na san ko ko rabon hadisi mun tsallake cewa. ma yusabu ala ma idan an ce makruhi a yaren malaman usulul fiqh shi abin da ake bayar da abin da ake ba lada ga mutumin da bai yi ba wala yu'aqabu fa'iluhu amma idan mutum yayi ba za a yi masa hukuma ba a takaice ka iya cewa shi abin da shari'a ta hana hali ba mai tsanani ba wannan shi ne makaruhi to a cikin sallah akwai al'amuran da shari'a ta hana hali wanda yake ba mai tsanani ba wannan a yaran malaman usulun fiqh makruhi kenan abin da shari'a ta hana hali ba mai tsanani ba amma karkashin hadisan za mu iya fahimtar waɗannan al'amura shin halin da shari'a ta yi da tsanani ko babu tsanani ko me ya zan dukan malamai karkashin kowane hadisi gurgudan hali ba tare da tsawaitawa ba to shine abin da za mu karanta yau حديث الله متاجه على حديث الخمسون في حديث نعم سنة شيء حديث من المثال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه وانا حديثي عن تلقوا لدعائشة الله تقال الزائر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا من إلى أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي إذا أقيمت الصلاة idan ka yi ikamar sallah wa hadara al'asha kuma ya kasance abincin dare ya zo an kawo abincin dare ya nuna da an sauke shi mazala ce fabda'u bil asha to ce ku fara cin abincin dare nan kafin ku fara sallar isha'i ko kafin ku fara sallar magriba wa ibn umar an karbo da abdullahi dan umar Allah ya kare ka gare shi na'awahu kwatan kwatan wannan hadisi idan sun ce na'awahu wanda ma'anar su tsaya amma na da sun zanto daban-daban da juna mana ke ma yau kazu min hadisi idan abin da za a koya cikin wannan hadisi na daya أن الطعام والشراب إذا حضروا وقت صلاة إذا حضر وقت صلاة قدم عليها ما لم يبت وقتها فتقدم على أي حال matakar aka ce ga abinci matakar an ce ga abinci an kawo daidai lokacin da yake kuma lokacin sallah ne to wannan abincin da abincin shi za a gabatar a fara shi a ta kafin a yi sallah malami ce amma malam ya bi kofuwa matakar lokacin da yi wata ba idan lokacin sallah ya riga ya matsi sai da yan mun tsaya ci ko mun tsaya sha lokacin sallah zai fita to a irin wannan yanzu ba su kaddamu sai a gabatar da sallah a kan shi sadin ala ayyuka hal ta kowane irin hali wannan magana da malami to ya ga an kawo abinci ko an kawo abinci kuma ya kasance ga lokacin sallah yayi to za a dakatar da wannan cin abinci za a dakatar da sallah har sai an ci an sha matuƙar ba lokacin sallah ba ne maduki ba duka malamai ne suka sallama akan wannan ba ta kowane irin bangare Abu nufi akwai malaman da suka kiyakance abin da hadisi ke nunawa na gabatar da shi akan sallah suka iyakance shi da sallar magariba ko sallar isha amma idan sallar azhar ce ko da azhar ko asbahi ko da an bawo abinci ba a gabatar da abincin kan ita sallar din matuƙar lokacin da saboda me suka kiyasance wannan hadisi kan sallolin nan guda biyu magariba da intari, saboda lafazin hadisin na cewa fabda'u bil asha'i ko fara da al'ada, idan an ce al'asha al'arashe shi da abincin dare wanda galibi abincin dare shi ne yake cin karo da lokacin sallar magariba ga waɗanda suke ci da wuri ko lokacin sallar intari ga waɗanda suke ci da sai suka ce manzo Allah ya ce fabda'ul asha'i bai ce da ubin fatori ba ko da ubin gada'i ba wannan kana mu dauka cewa an yi magana abincin rana ko an yi magana kan wannan safi sai abin da yake magana shi da abincin dare wanda abincin dare kuwa baya dacewa da kowace sallah in ba sallolin nan guda biyu ba ko ne ba da isha ina fata kun fahimta to waɗanda suka gabatar da wannan fahimta akan haka su sun ɗauki zahirin lafazi ne ba ka gano illa da ke karkashin lafazi ma'anoni da ke karkashin lafazi shi gayan lafazin abin da yake nunawa al'ada to amma kuma ai abincin gar sunansa abinci na rana ma sunansa abinci haka na safe ma sunansa abinci kuma abin da ake jin tsoron zai faru na rabuwar zuciya gida biyu idan ce ga abincin dare ga kuma sallan magariba ko isha'i haka ana jin tsoron faruwarsa dukiya da gaba gida biyu sai an ce ga abincin rana ga kuma sallah azza ko ba abin tsoron ka to wannan ma'anar da shari'a ta haramu shi ne abin da ake jin tsoro na rabuwar dukiya gida biyu kare kasance ka shiga sallah bi qalbin mashghul zuciya wadda ta ji galta tunanin wani abu daban ba Allah ba Allah sai yake fa iza kuma anan kum fatimu sala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to wannan ma'anar ita za mu hararo kamar yadda ake samun ta alasha za iya samun ta alfada za iya samun ta dukkan abin ina fatan kun fahimta saboda haka ne zai mafi inganci kowace sallah ce ba lalle ne ba sai sallar magariba ko sallar isha'i haka kuma kowane abinci ne ba lalle ne sai abincin dare ba ko da na rana ne ko da safa ne in dai an ci da lokacin sallah din to kuma ya zanto cewa zuciya za ta rabu gida biyu in ga in ba a ci abincin nan ba to sai a fara da abinci abu na biyu matsala ta biyu wanda kuma da cikin lissafi ba amma yana fatakarwa ne ba tare da tsawaitawa ba kan ababen masu matukar muhimmanci wato abu na biyu shari'a tana mana maganar abinci lafazin hadisi yake al'ada kuma ya san kowa ya san al'ada shi ne abinci to maganar abinci abu da zata ta shige ciki ina ba da kun fahimta lafazin hadisi wani ne abinci al'ada abincin dare to amma me ya kawo maganar abinci kuma kaddara ba ka da ta ce abinci cikin tuni yanzu kun zo za ku fara sallar azhar ko za ku fara sallar la'asar kenan eh, an aiko da wani abin sha daga gidanka ko zo barodo ko kunun zaki ko wani abu mai saukan hankali kaga da shi ba abinci bane ba to kuma za ku fara sai kafin ku je ku sallah ko kuma duba da cewa shi ba abinci bane abin sha ne ba zai dauke ku ma'anar ba sai mu ajiye guda har sai mun gama sallah sannan mu zo mu sha ba ku ce komai ba za mu faɗi da namiji ne sallah saboda ne illan da ke cikin kan cikin su abinci kuma akwai ta nan gurin ba sani ba illan da ke cikin rashin sun abinci shine ne ne. na yunwa matsanantiya wanda lallai na iya rubuta ta gida biyu amma illan da ke cikin rashin cin sokoro doka lalle wannan da za ku yi rubutu a fito za yi biyu da su an suka ce ta awa ce wato kwaɗayi ne inda da ke cikin sun zai zo baro da zai kwaɗayi ne amma dai ba ta yi ba ce ba to gaskiya abin da malamai suke cewa lalle da kuma hadisi al-asha. shi ko al-asha din na abin yanzu da abincin da Allah ya kare ne gidan malam Ahmad ne gidan wani ne gidan wani ne ko wanda abincinsa za ka samu lallai abincin da ko aka tuka da miya wani kuma shinkafa akwai wanda abincinsa nono ya ka samu ya nonon da ba ga wani ba akwai wanda suna zai dan murta ka fara nawa da fari a cikin gidauniyarsa ya dan murta ka akwai wanda kunuri ka kunun kanwa ko kunun zamiya amma dukkanin su dai sunan su al'asha wa ala rabbi inda daddala aka ci inda ranar ne kuma sunan su al-ghada inda safa ne kuma ya zama karan wallo al-fatur bi fatihi fa ala wani fa'ul ke ina fatan kun fahimta idan kuma da haka ko abin ne ko abin sha ne matakan dai akwai jan hankali to shi wani abu da uku da muhimmanci wanda da duniya take da su ne cikin littafin kuma da kowa da yawa ana magana idan al'ada ya halartu ma'ana ga shi da to da ne bambanci tsakanin abincin da duk malamai sun yi da in dai an riga an kawo abincin da kowa ya gani ko mai yin sallah din ya gani to shi ne aka a fara da abincin kafin sallah in ma abincin ne a fara da shi kafin sallah to amma idan ba a gama ba fa kana jiran a gama abinci ba a kammala kan lokaci ba ta labarta mutum gidan ka yi mutum an gama a kawo ko ko ba riga aka ba har sai aka zo aka kira sallah aka yi kawo sallah za a fara sallah sai aka ne ko aka ce mai gida an sauke shi ya zubu musulmi ba riga aka dawo ba to kuma zai ji gama annabi kamar da jina a gaban ka ko kuma ya zai saboda ne zai shiga ba dan baya nan ba da gani ba amma zuciyarka la ta ta'allaqu bihi القوم يتعلق به ويتشبث به بل ينسجم به احيانا ai wani lokacin ma abin da ba a kawo ba dan adam ya zuka dayan sama da wanda aka kawo sai ga shi anan gurin to mutum ya zuka dayan sa sama da wanda ya riga ya gani dukkan jinin da ya riga ya rabu ya da kallon sauran shi da wadansu malamai suke cewa ba lallai sai an kawo abincin a gaban ka ba ko da labari aka baka cewa gaji an kammala kuma gaji za a iya kawo maka shi inda zaka ce a kawo to dai dai yake da ma'anar an kawo saboda aka sai ka ga ah, to tunda an gama a kawo نبي ظاهر الحديث سواء أكان مهتاجا للطعام أو غير مهتاج ظاهر الحديث na nuna mana cewa ba bambanci. tsakanin mutumin da yake a zuwa ga wani abinci ko wanda bai bukaci shi ba abin nufi matakar an kawo abincin na nauyi ga ko magariba ko isha'i ko an kawo abincin rana din ga azhar kuma tani ko da ba ta da bukatar abincin zuwan abincin kafai zahirin hadisin da lalur za ta fara da abincin da ya ko da ko yunwa da cike ba ta ba lakin kayyadahu kathirun min al-ulama'i bil haja yace amma sai dai yawa daga cikin malamai sun kayyade wannan zahirin hadisi da mu iya fahimtar umum sun kayyade shi cewa nan ne sun kayyade akwai bukata akhzan min al-illati allati fahimuha min maqsad al-shari' dangane da wato illar da suka fahimto daga manufar jami'a. na uku anna hudura sawal ya muhtaji ilayhi udurun fi tilka jama'a addinin ne da su ce da an tayar da sallah ba abin da an kawo kuma ya za a tada ya samu sallah wanda ya sa zai ci abincin nan yana da uzuri ba za a zarge shi ba dan bai je dan ba tun da abincin ya tsaya shi ba ba ne inda ba kawo bai ci ba dan ba yana da laifi ala an la yajala waqta fa'an huwa waqtu salati da'iman wa 'adatan mustamirra amma fa ya kula kar ya zo ne da kullum lokacin da za a kawo abinci ne lokacin ikamar sallah dan kawai shi ya gujewa jami'i duk wanda ya mai da haka da shi na aumina bi natuji kasbi sai a mu'amalance shi da kinkiyar manufarsa manufarsa shi ne guje wa jami'i to shi a haramta masa cin abincin da shi da sa masa yi jami'i shi ne aumina bi natuji kasbi abu na hudu أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة لأنني خشوعي دبان جاء أبن لكي كدل سد بكاتا أقول إذا أجيه وما جيكي صلى جنسو سيرو مناجاة لجاني بكانو سد أبنجي الحديث الآي والخمسون حديثنا عن سندقيا ومن مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فنئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طلعة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأثبت لا طلعة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأثبت وما هديث المسلم يكتب أن عن كالقودة إجابتي راضي من الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا لا صلاة بحضرة الطعام باب صلى إذا قهل الكودة أبنتي ba maganar yin sallah sai a tsaya sai a ci abincin kaga wannan cewa la salata bi hadratu ta'am ya zame kowace sallah nan. ba sai abincin daraba ba kuma sai sallar magriba da isha ba kuma yadda da wancan hadisin zai iya bayar da wannan fahimtar wala huwa yudafi'u al-akhbatan haka ba za a yi sallah ba lokacin da shi mai sallah din nan yudafihu al-asbatan sai daga cikin da su guda biyu na na sun kuɗa sai na kokarin fitowa A nabi lokacin da yake jin bawali ko lokacin da yake jin bayan gida to bari shi zai sallah ba irin wannan yanayi idan ku mutumin da duk kowane ya kama shi me ya kamata yi sai ya bari sai ya je ya yi bawli wato ya zo kuma ya sake alwala sai zo ya sallah haka mutumin da yake jin bayan gida dan ya ce wala huwa idasi'u al-asbatani al-asbatani tasliya min al-asbat al-asbat هو ما يخرج من أهل السبيل بولا أو غائطا والنسينا كلا الأصبتان lokacin da yudafi'uhu wa tusafu bai bainaka wa bainahu huwa yuridu al-khuruj wa na tamna'uhu min al ne shine mudafa'a ne yana son fitowa ta kuma kana matsewa ba zai fito ba sai Allah ya garke sallah a wannan hali amma ko da tana ji matakar bai zo matsawa ya fito da kansa ba tana ji amma bai matsa ba dan kai sallah babu laifi amma sai in a ta faru mudafa'a ko ba ta faruwa sai ta shi na son fitowa ta kuma kana matsewa to an samu mudafa'a ba a cikin wannan yanayin ko bayan gida ne ko bodi ne to duk a wannan yanayin din ba za su yi sallah ba ko wannan cewa mutum ba zai sallah ba sai ko malamai suke yi sabani dan gudun cewa yaya za a yi wannan rashin yin sallah shin ana nufin an yi da sallan ne sai da koda kai ba kai ba ko kuma a'a hanyar ne wanda yake koyi da kamalar sallah ma'ana idan kai sallar ba ta zama kamila ba amma da za ka yi ta inganta sai dai ba ta zama kamilan sallah ba malamai sun yi safani game da wannan so mazhabin Abu Dawud Zahiri da shekul Islam Ibn Taymiyyah suke cewa matukar an kawo abinci matukar mutum na jin bawde ko bayan gida to babu shi babu sallah ko da ya yi sallah ba tana da rubuce ko ba da sallah ka tsaya kawai ka tafi girki ka ga abin ka ka ku, wai zato ma'anantu ba ki musallata ka je bayan gida da gama bukata, ka dan hada bayan ka gama sai ka zo kai amma in dai ka abinci maza Allah sai karka ci fara ba karka fara sallah fara cin abincin sai ka ji ah manzon Allah ba ko mai zai yi suka ce ba ka da sallah an gane ku to sai ne shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dan tsara bayani cewa waye. matukar akwai bukatuwa mai tsanani zuwa ga abincin yunwa ta kama ka ko kishirwa ta kama ka a kawo abincin to wannan idan ke sallar a wannan halin ka kici ka kici to baka da sallar amma idan baka da sallar bukata shi da an kawo maka abinci a gidan ka bayan ko ka riga ta ci a waje ka ci a gidan makwabci ka ci a gidan abokin ka zo gida kuma za a yi sallar kuma sai a kawo maka abinci yanzu a wannan lokacin kana da bukatuwa ba ka da bukatuwa da haka abin da ake jin tsoro na abin sai dauke ma hankali yanzu babu wannan tsoron saboda ba ka da bukatar abinci sai bin tini ya ce idan kai sallar a irin wannan hali ka abincin sallar ka ta yi amma in akwai bukata sai ka ci sai ka zo kan to yake ba ka da sallah amma duk zahiriya suka ce ba ruwan ko mun koshin da kuma da ran kawo abinci to sai ka dan dan tsana kafin kai sallah in ba haka ba ka sallah wannan ka ga su ba ka rawo ma'ana ba zahirin da bi suka kalla zahirin lafazi suka kalla ba su kallalo ma'ana ba wannan zance mutum jami'a yana da matukar karfi kwarai da shi duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa idan sun sallar wai makaruhi ka aikata amma sallar tana nan to amma dai a gaskiya abin da ya fi dacewa da zahirin gani shine maza Allah ya kore sallah wannan kore sallar kuwa yansar da cewa idan na bayyana za ku salati da kamar salati na kuri da za ta za a mai kama da salati an gane ku hadisi na gaba ko da kuma gama da uku hadisi na gaba ne a cikin wannan babu shi ma da biya hada su cikin babu daya amma mai sharhi sai ya tsarin wani babu rike a cikin babin farko na makaruha da salafi sai ku babu na nahi amma wannan rike ne da kafida wato duk yana shiga cikin babu ne na makaruha da salafi. kamar yadda shi ne lissafin ya yi a asali الحديث الثاني والخمسون حديثي لهم سن فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاه بعد السبل حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas wato dan babban annabi sai da wuce da bada gani da kare yake sai da mun bi rijalun marbiyuna sai da hindi rijalun marbiyuna wadansu mazaje amintattu na sun ba da shaida wadansu mazaje amintattu yardaddu aurina sun ba da shaida wa ardahum umar wanda ma na biya da kuma cikin su gaba ɗaya suna Umar dan Khattab ma'ana cikin maza da mazajen sai yardaddu har abu Umar dan Khattab sun ba da shaidar cewa ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah ya kira da mutum Allah tabbata gare shi naha an salati ba'da subhi ya hani dangane da yin sallah bayan asubahi hatta taqlu al-shams har sai rana ta fito wa ba'da al-asr hatta tagruba ba kuma ya hana yin sallah bayan la'asar har sai rana ta far wa ma fi ma'ana bulul hadith da abin da zai shi shi shiga karkashin wannan wato na hadisai an gane ku wato a nan gurin adadi ne da sahabbai suka ji haka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda gaba daya Abdullahi da Abu Bakar amintattu ne wurina amma mafi cikin su su waɗannan da suka kawo hadisin Umar bin Khattab ma'ana ko da bai faɗi sunan Umar ba ma shi sahabi in yi da ga hadisi daga sahabi dan uwansa manzon Allah ya ce ba mu bukatun sai ya faɗa mana sunan sahabin dan mu kunci ko cewa Adam ne ko ba Adam bane ba li anna sahabata kulluhum hudul domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne dan haka jahalatu sahaba la tadurru wa la tatadurru fi sihhatil hadith kasancewar ba a san waye wannan sahabi ba ya kawo cikas wajen ingancin hadisi ya fita a sahabi ne ko da ba san sunan shi ba ko da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 wannan sai ka ce ka san sunan shi da nake da to amma duk da haka sai kawo Umar dan Khattab da ya fito mana da wani daga cikin su ma'ana ba sai ya bi sauran ba kuma yake ban shi da ambato dan ya ji sauran kuma cikin wadanda aka bari an gane ku ma'ana wannan kadai ya da sai nuna mana a cikin sanadin babu Abubakar inda da Abubakar da wani ne za a gabatar nan don za a gabatar da Abubakar ala Umar duka da Umar kamun ne wannan bayanin da bayanin da sunan hadisi da hadisi ne gaba da suna tare da juna hadisi salisu al-khamsun حديثنا همسين أكو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وأنا حديث أنكره daga Abu Sa'id al-Khudri an أبو سعيد الخدري في al-Khudri صلى الله عليه واله وسلم قال من ذا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الصبح با أن يصلى النافلة قائم أصباء الصيرانة سائلة ولا صلاة بعد الحصر حتى تذيب الشمس با أن يصلى قائم لحصر الصيرانة سائلة قال المسنف وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وسعد بن مرة وأبي أمامة الباهلي وأمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها واستنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مسلم. يجي أولا بادي na hadisan da suka kunshi ana sallah bayan asuba har sai rana ta fito ana sallah bayan la'asar har sai ta fadi cikin wannan babi akwai ruwayoyi banda waɗanda ma gabatar akwai ruwayoyi daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Amr bin Al-As da Abu Hurairah da Samra ibn Jundub har zuwa Aisha sai kuma yake wasu na bihi har ma akwai asuna bihi to dan sai ka dauka suna bihi din nan sahabi ne sai ce walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ji daga manzon Allah kai sai ba Mana ko da sahabi ne bai ji hadisi daga manzon Allah kai sai ba ba hadisi ko mursal da haka hadisi ta mursal ne wato yana cikin marasilu sahaba kenan wanda marasilu sahaba kullu ha. dukkan su inganta su dukkan mursal sahabi ana daukar ta matsayin inganta su Allah ne ku to malamai sun ka bani dangane da waɗannan lokuta guda biyu cewa ba za a yi sallar asubahi ba a ba za a yi sallar nazala ba bayan asubahi ya sai rana ta fito ba za a yi ba kuma bayan da aka har sai ta fito malamai sun kafani waɗansu malaman suka ce yin sallar a wannan lokaci na bayan asubahi ko bayan la'asar makaruhi ne ma'ana idan mutum ya aikata makaruhi, shin sallar tayi in sahhatu salatu ma'al karah sallar yi amma ya aikata ne makaruhi, haka waɗansu malamai suka tafi kan wannan ra'ayi a daga cikin malamai waɗansu kuma suka ce a haramun da duk wanda ya sallar mata ba an gane ku akwai waɗanda suka tafi a kan haka akwai waɗanda suka ce su irin waɗannan hadisai wato gaba ɗaya ma wato ba wani abin nan kawai za ka iya idan an shafe waɗannan hadisai kamar yan zahiriya suna ganin cewa wannan hadisai da suka hana yin sallah bayan asuba ko wanda suka hana sallah bayan la'asar suna ganin cewa gaba ɗayan su an riga an shafe su a hadisun man a hadisu mansuha hadisai ne waɗanda an shafe su dan haka yanzu mutum zai iya yi kan tsaye abin da yasa suke cewa an tafi su sun dan wadan sai ne da cewa lalle annabi ya yi sallah bayan sallar la'asar kuma annabi ya ga wani ya yi sallah bayan sallar asuba kuma duk da su ba sai suka ce to wannan ya nuna waɗannan hadisi sai ta wancan hadisan annabi ya yi sallah bayan la'azar, wannan a cikin bukari akwai a cikin bukhari akwai su sai da cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta annabi yayi sallan nafila bayan la'asar sai yake ba da bayanin cewa waɗanda ya saba yi ne na bayan azhar bai yi su ba sai yi shi yanzu a madadin waɗanda akwai wanda suke kama annabi bai guje ba yana sallah bayan la'asar har sai da ya bar duniya da haka sai suka ce waɗannan hadisi tun da sun tabbata sun sace wancan kenan amma hadisin cewa an yi sallah a gaban annabi bayan asuba da yana ba wannan haka ne ya ga wani mutum yana sallar nafila bayan sallar asubahi da ya san mala'ikan da ya shigo kai a yi da fata mai kada ce kuma ce mun na zo masallaci an fara asuba ne da jama'a da gama sai ne ta sai mun da Allah ya shiru bai ce komai ba ba a karrahu biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tafi da ta ga wannan ya tabbatar sai suka ce don muka haɗa waɗannan hadisai da waɗansu waɗanda za su iya zuba cikin ma'anarsu to kenan sun nuna wancan hadisi na cewa kar a yi sallah bayan asuba ko kar yi sallah bayan la'asar a yi tafi sun tafi da to amma wannan magana ba haka ba take ba haka take ba wannan hadisi ne cewa kar ai sallah bayan asuba yana nan wannan hadisi ne a kar ai sallah bayan la'asar shi kuma yana nan to amma ne ne bayanin da wadannan hadisi da muka ambata yanzu da ma waɗansu hadisan daban waɗanda ba wannan ba kamar hadisin wato ainihin da ke cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka sallan na tsira ta azu manzo Allah ke idan ka shiga ba tare da yake ban lokaci ba idan ka shiga da safe in ka shiga da yamma in ka shiga da dare in ka shiga bayan asubahi in ka shiga bayan asar bayan magriba bayan kaza bayan kaza in dai ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka sallan na tsira ta azu yana cikin bukari kaga wannan ya nuna umum ne duk lokacin da kake da kai to kaga shi ma in askin in zahiriya suka dauka suka har hada za su kara wa ra'ayin su kai cewa nan ne wadannan hadisan sun shafe wadannan to amma kamar da faɗa ba haka al'amari yake ba to idan ba haka al'amari yake ba yaya al'amari yake wato yadda al'amari yake ne. sai masawar daukar ita la'asar ita la'asar hannun da aka yi yin sallar nafila bayan ta hali ne da yake da alaka da lokacin da rana ta fara ja idan rana ta fara ja har ya zuwa lokacin faduwarta an hana na fila amma matukar daga gama la'asar mai rana ba ta fara ja ba har yanzu baka shiga da karaha halin ba kun fahimta da kyau wanda hadisi da nuna annabi ya yi bayan la'asar lallai ya yi bayan gama la'asar ba tare da jinkiri mai yawa ba wannan hadisi da suka cin kara'ayi suna nufin karfe lokacin da rana ta fara ja domin daga lokacin da rana ta fara ja ba za ka yi ba kuma har rana ta fara ina fatan kun bayyana amma hadisin asbahi shi ma bayan sallan nafila bayan sallan asbahi ba za ka yi nafila ba sai yi raka'a ta da sujud ce ta fashe maka dan ka zo masallaci a makare ba lokacin da zaka yarda ta mutu kana zuwa an tayar da sallah sai kai idan an gama sai kai sai da to cewa halin yana nan da kowa da kowa sai ko wanda ka san misalin da kuma shi masa to shi ya halatta ya rama bayan asubahi ko da rana wata su dokar ta ga kowa amma an ce bace wanda shi kadai ina ba nan kun bayyana to daga nan gurin kuma sai babbar kujin da zaka yi da wadannan shi ne na zulkulun da yake kira da wato asbab wanda na shafa da nan gudu kamar da yi su masjid na zulkulun za su sabab kamar misali na zila ba da sahara ita ma na zulkulun za su sabab an gane ko dukkan wata nafila da take da wani sababi na ta da kanta da ya haifar da ita to ko da a waɗancan lokuta da aka yi hannu ne in sababin ya faru sai ka yi ta hannun bai shafe ta ba tun da ita tana da ne tana da sababi shi ne kamar mai tahiyyatul masjid in ka shiga masallaci ko da bayan asbahi ne ko da bayan la'asar ne ko da rana ta fara da wannan shiga masallaci shi ne sababin ne yin na yin nasila saboda shigar da kai amma wanda yake zauna a gida ba masallaci yake gaba sai rana ta fara da ba zai kuma zan Allah ya rahmashi haka wanda ya riga ya gama da kan fajr a masallaci kuma aka ga masallaci da yake zuwa wata nafila ko yana cikin masallaci shi ma manzon Allah ya hana amma idan ya shigo masallaci a lokacin nan to ne sababin dukul sai ya tahiyatul masjid لأنها نافلة ذات سبب kun bai kona da kyau kamar kuma nazila ta sahara menene nazila ta sahara wannan za a fahimci wannan ne a hadisin bilal da ke cikin bukhari manzo Allah ke cewa bilal ne suke aikatawa ne li anni samitu khashatan alayka fil janna na ji motsin na ji karan takalman ka cikin gidan aljanna wani irin aiki kuke yi sai bilal ya ce abin da na sani shi ne ba yanzu za a yi sarki ya kama ni a wani lokaci na dare ko rana yi tsankin ba shi ta na yi alwala na sallaci na fila da shi sai ce to wannan shi ne ba ka wannan falala da ta waɗansu suka ɗauki wannan a matsayin mustahabi ne yanzu kana zaune kawai sai bodi ya kama ka sai kuma sai bodi ke alwala in kana so mustahabi ne ke sallan nafila ko da wakatul karaha ne ko ban da kai domin nafilar ta za ta sabab ce kuma da sababin ta ina ba ta gubar ita wannan to irin waɗannan irin waɗannan suna nan sune aka hada su aka hada su sai aka rada musu suna zawatul asbab in in ce za su sabab in dai wani zawatul asbab daga nan su suke cewa annawafil tanqasimu ila qismayn nawafil al-mutlaqa wan nawafil min zawatul asbab wato akwai nafin fili mutalaka wanda ba su da wani dalili to irin su ne aka hana yin su bayan asbabi ko bayan nan kar ku mun da su bayan ya aka lokacin da rana ta yi ja har zuwa faɗo ta amma dukkan nawafil min zawatul asbab za ka iya sallata su ko da bayan asbabi ne ko da bayan la'asar ko da lokaci ne na karaha za ka iya yin su ina ba da amfani da dan su suna da sababi na sunan kansu bai ji ba ba dai kan gwamnatin latin ba akwai wadanda suke kawo da cewa ko da baya da jama'a amma dai sama bai shine shiga masallaci sai dai in ya zanto cikin masallaci akwai wuri ne dama da mutane sun saba suna wucewa to wannan hadin sabil kenan bai so zama ba su suna kafa wajen da hadisin da yake nuna cewa da hadisin Abu Qatada din da yake cewa wato wara da an yi ko kuma fadin sallar da kace ne kabla an yi bilis suka ce kaga duk da zai zauna ne da ba zai zauna ba kawai na ba zai dauko ya fita to amma masu mutu sai su ce da kai manzo Allah abbara bi iradatil julusi bi itibar al-ghalib لأن غالب من يدخل المسجد إنما يدخل الجلوس فعبر بالغالب والنفس إذا ورد في الغالب لا يعتبر مفهوما an bai zo ne jo to wannan hadisi ne da shi da ke ta abin da ke nuna wa dukkan maganganun malamai na faɗa man da abin da ke ne mafi inganci sai ma da ke ma yau kan da hadisi na abin da za a zo tsaya ko abin da za a dauka na hukunci hukunci da cikin waɗannan hadisi guda biyu na farko annayu anna wafil salati mubaraka hadin dangane da yin salloli na nafila waɗanda suke mubaraka ba su da sababi بعد صلاة الصبح بعد الصباح حتى تستجرك الشمس حتى لا تغود وترتفع كما تقضي تغود وسما ما يقرن من ثلاثة أمثال ورغدا يبدأ زي كيمين شاقه نبي أن يأيو أن واجب الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر hadi dangane da nabul fili waɗanda suka tafi ba sai ne wato bayan la'asar hatta da ji baccansu har sai rana ta ta na uku yu'khadhu min hadith abi sa'id la salata bi hadrati la salata ba'da salati al-fajr wala hadith ne wato yake za mu iya koya daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa ba a yin sallah ba'da salati al-fajr bayan sallar asubahi abin da za a fahimta shi ne annan nafiya huna liljinsi wa hadha muktaban lughati lakin nasibata an-nafy idza dakhalat 'ala al-fi'l fi alfaz al-jari' wal awla hamluha 'ala nafy al-fi'l al-jari' لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على قربه وهو الشرعي ولا عمد الإسلام وعمله sai ka zara ido sosai da sosai wato magana ce ta ilimi ne mana da yaran kuka hau karkashin hadisin la salata ba'da salatil fajr yake za mu fahimci annan nafiya wannan kore sallah da manzon Allah ya cewa la salata huna anan bil yana kore dukkan jinsin sallah ne wa hadha muktaba lugha wannan shine abin da lugar larabci take tabbatarwa domin la inna nafiya lil jins la fi nafiya lil jins yake lakin nasibatan nafi yake sai dun fa ita ce ga ta kone a abubuwa idan da kalal al-jinn in ta shiga cikin fi'li fi alfazul shari na shari'a fal aula hamduha ala nafi al yafi dacewa kar a dauki cewa tana kore jinsin sallah ne a'a tana kore sallar da shari'a ta sa mata suna sallah wato ya kamata a ɗauki wannan nafai din ala nafin fi'li ko bisa da kore aiki na shari'a amma ba ta kore aiki ba wannan yake nufi da wannan dan idan mun ce la salata ba'da al-fajr ko ba'da al-asr shin mutane suna yi bayan asbashi din da bayan da aka tsin ko ba sa yi suna yi da yin da yake suna yi wadan saboda ne saboda da yake ba kuma kunci ba to idan kuke na ta kore jinsi ne manzon Allah yake kwata kwata ba za a yi ba yana nufin mutane ma ba ma za su aikata ba Allah ba zai ba su dama ba haka ake nuni ne kusa da zai jinsi din yake ku babu yin zai dauki wannan haka sai dai mu ce sallah a gari an ta babu ita ma na duk wanda ya ba sallah ba cikin shari'a nan ne cikin da yawan mu ya dan aiwatar da sallah amma shari'a za ta karbe ta mutum sallah to shi ke cewa ana koyi ayyuka ne na shari'a ba ayyukan mutane ba dan mutane za su yi shari'a sun yi amma ko da sun yi a shari'a sun shari'a ta koyi ba ta yi ba wala amurka sai da rike saboda lafazin a cikin abin yana wurinka shi ne ke cewa saboda ne yake haka da an nabi salati da yumkinu nafihi ka kore sallah gaba ɗaya ta ce babu ita ba da za yi kore ta gaba ɗaya dan lalle akwai ta dan wani yayi ya yi rubuci da wasu da sai dai sai a daka ba ta da ba to dan gurin ake magana amma ba aikin dan adam ba karbuwa a wurin shari'a a cikin ba kun gane ne fa shi ya yi rubuci da alfazu ana kofi da shari'a wato shi ne tsara shari'a shi ne ubangiji yana bayar da lafazan sa ne don ku bayar da ma'anonin da yake nufi a shari'ance ba ruwan shi da ma'anonin su na larabci ina ba da wanda ita domin akwai al'urfin lugawi akwai al'urfin shari'a al'urfin lugawi yadda aka saba a lugar larabci in an ce kaza ne ake nufi al'urfin shari'a yadda aka saba a yaren shari'a musulunci in an ce kaza ne ake nufi كما يدرك أبو جامل الصلاة بياني لصلاة الصلاة في حروف اللغوي الدعاء أما وفي عرف العرف الشائفة أقوال وأفعال مقتضى في التكبير ومقتضى في التسليم مثلا الزكاة في العرف اللغوي الزيادة والنماء أم يعني أما كما وفي العرف الشائفة wato shine da ne da za mu ba mu malum maksudu ko ne kaza maksudu ne kaza maksudu ne kaza maksudu kamar da suke da ayyukan ta to wannan urfin shari'a kullum shi ake dora lafazar Qur'ani da hadisi kai ba urfin larabci ba idan muka ɗauki na salata a larabcinta ana mutum kwata-kwata babu sallar ba ma za su yi ba ta yi amma idan muka ɗauki da na ta yi ta yi wa dan adam ya yi da masa da bata kafa ba to idan na zai na zanto zai iya daukar ma'anar larabci a ce kaza zai iya daukar ma'anar shari'a a ce kaza ko ma'anonin suka kai bamban da juna a kan wata ma'ana ya kamata ba ta larabci ko ta shari'a ta shari'a shi kenan idan na rubuta su bayan al-haqiqatu al-lughawiyya wal haqiqatu al-shar'iyya wal muqaddamu al-haqiqatu al-shar'iyya lal-lughawiyya والمقدم الحقيقة الشرعية لا اللغوية وإذا دار اللفظ بين العرف الشرعي والعرف اللغوي فالمقدم العرف الشرعي لا اللغوي نوع قيم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشبة متابعة الكفار فيؤخذ من هذا تهريب التشبه بهم وتتليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم maliki ko yi mun babal ahadith ai kuma fahimta da cikin wadansu hadisi da suke hana sallah a wadannan lokuta haka kunna yi anna inna tallahi dalilin da sa ta hana yi kaje ku ba su kofar yin tsoron kar musulmi su kuma cikin ya da kafirin yasa aka hana shi da abu hadisin da yake cewa kar a yi sallah lokacin da ranar ke dab da faduwa ko take dab da fitowa dan a wannan lokacin ne masu bautar rana suke masa sujada lokacin fitowarta da kuma lokacin ne faduwarta to kaga kenan yanzu da yasa aka hana yin sallah a wannan lokacin dan kar ibadar mu ta yi kama da ta yake to tun da haka aka fahimta to da kuma hadisan wa yu'khadhu min hadha karkashin wannan kuma sai mu kara fahimtar cewa ta harimu ta tabbun jihi a sai haramun da yin kamar cikin da kafare ta kowane bangare kun da an mu kamar cikin da suka duka ibada haka ta duka bangalori Wata wa ta kalibin ji ibada cikin bayanata ba ko koyi cikin ibadojin su ko al'adun su wa ta kalibin ko ta adun suka saba yin yau da gobe duk ba za a so sai su ba an gane ku حديث باب يقول باب قضاء الفوائد هذا هو باب قضاء الفوائد وترتيبها باب قضاء الفوائد وترتيبها wannan babu ne da zai magana dangane da rama al-fawaid sallolin da suka kubuce al-fawaid jam'i ne an guda ɗaya ce al-fa'ida as-salatu al-fa'ida sallar da suka kubuce ba su samu damar yin ta ba al-salatu al-fawaid sallolin da suka riga suka kubuce ba ka samu damar yin su ba babu qada'il fawaid babu ne da yake magana dangane da raba sallolin da suka kubuce ma mutum bai yi su ba wa tansibuha tare da bayanin cewa in zai yi su kuma zai yi su ne a jere عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المجرد ونهديتي أرض قلت بن عبد الله صلى جكار يزاعد لي بن عبد الله يتشوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الفتر عمر بن الخطاب جاءوا رضان ليلة الخندق بعدما غربت الشمس وجياذوا باين لنا تارك أتابادي وجعل يسب كفار قريش sai kawai ya fara zagin kafiran Qurayshawa yana Allah wajen Allah la'ance yana yana zagi da fadin bakaje maganganu wa kana yace ya rasulullah ma kike ku sallar asr yace manzo Allah wallahi ban kusa shi in sallaci asr ba hatta kar ji kan ta gurub har rana ma ta kusa ta fadi wato kare kenan sai mun na cikin abu azumul to a ku fara ba kamar musamman shi shi idan kada an gane ku idan aka ce kada ya kusa yin kaza ya kusa ki yin kaza kenan kada an ya ku ya kusa yin kaza idan ya ta? kada an yi ne ya kusa yin kaza idan ya zauna zai zauna ba to kenan rubutu ma shi su usallin asra ban shi in sallaci la'asar ba ma'ana kusantar ma kanta ban kusance ta ba ballan sana ita kanta ne yin sallaci hatta kada ki shamsu ta har hatta da rana ta saura kiris da faɗi da zallati ba to kudin kuma da daban arzikin larabci suka ce shi sun linka da yana da wani sirri da daban shi ne idan an idan harfin nafi ya shiga cikin sa sai zan to tabbatarwa yake idan an fara da da harfin nafi sai zan to korewa yake idan ka ce ba da amidris wato bai zauna ba ke lam yakad mujlis ya zauna ke kada an yaqum bai tashi ba lam yakad yaqum ya tashi ke to kafa hujja da cewa fa zabahuha wa ma kadi yaf'alu kaga da Allah ma wannan ma din ba dilin ba har sun lubi bane ba ka du ko dilin ka da ko wa ma ta du ba shin sun yanka wannan kan ya ko jin ka ba amma da Allah ma ka du ba duna idan da asbata idan dakalahu harfun nafi dalla alayhi wa idza jurida min harfin nafi sannan sai yi sallah wa tawaffa'ana laha ko hujja da wannan wannan sallah din amma bai zai faru wa sallu al-asr sai sallati al-asr ba'da ma garbati shams bayan rana ta riga ta fadi kuma salla ba'daha al-maghrib sannan bayan ta kuma sai sallati maghrib wato wannan abin da ke nuna wa rama sallar da ta kuɓuce bayan da haka a jiran da sallolin idan an zo yi idan muka ce ramawa kaga dai da azur lokacin da kafin faɗo rana ne sai rana ta riga ta faɗi lokacin ta ya wuce ko to ga kuma ga Allah ya rama to idan muka ce jerantawa tsakanin da asar da magariba wanda yake fara yi da asar da haka ko da annabi ya zo ga lokacin magariba ya ko amma bai fara yin ta ba har sai dai da asar sun sannan sai ne sai sallaci magariba to wannan gaba ɗaya ya tafi babin da mai lissafin ya kulla wato babin قضاء الفوائد وترتيبها تعرفون تفسير babu qada'il fawaid wa tartibiha da jeran da kuma ne ce mai sabr al hadith abin da ake ko ko cikin wannan hadisi farko wujubu qada'i al fawaid min al salawat al khams wajibin da masalloli da suka kubuce daga cikin salloli guda biyar haka kawai ya faɗi da sun yi shiru yake da cikin salloli guda biyar wajibi ne a ramar ita kuma ramuwa lalle wajibi ce ga wanda ya mantuwa yayin da ya tana rama haka kuma ramuwa wajibi ce ga wanda ya farki ya ɗauke ta lokacin suna ya fita da ya farka sai kuma ya gane lokaci ya abin nan sai sai ke rama wasu wata da shi kenan ko nan salloli guda biyu yin ya zo ne wajibi amma wanda ya bari da ci fa idan ma da yake wajibi ne yana da kuma wasu mazhabar amma ba dukkan mazhabobi ba wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin da ya fita zai rama ko ba zai rama ba wannan yana da misali bayani a cikin الظاهر الذي يكون الظاهر أن تأثيرها في هذه القضية ليس نسيانا yake cewa abin da za a fahimta a zahiri abin da yasa annabi ya dinki su azra bai yi ta ba ba wai dan mantuwa bane ba wa inna ma huwa amdun yace da ganganci ne walakin hada qabla an tusra salatul khawf kama rajjahu ulama sai dai an yi hakan ne tun kafin a tsara salatul khawf kamar da sauran malamai kamar da yawa daga cikin malamai suka rinjaye wadansu kuma sun tafi cewa mantuwa ce na uku fihi dalilun ala taqdim al-za'ibati ila al-hadira wannan shi ne idan ga sallah wanda lokacin ke yi ga wata ta kuma ce maka al'asar da azhar ba ta yi kuma yanzu kuma lokacin magriba ne sai ka fara da azhar da al'asar sannan ka sallah kuma magriba ne dil qada'i wajen ramuwa ma lan yazik waqt al-hadira matakar lokacin wanda yake cikin bai kunta ba amma in ya kunta zai ga ka fara yin sannan wannan fa inda zalika tuqaddamu kai la takfur al-fawaid in lokaci ya kare sosai ka fara yin wanda ake cikin lokacin da sannan ka rama wata don ka duka su zan kuma za a yi abu na hudu jawazu du'ai ala zalim halatin yi addu'a ga wa azalimi sai ina muka da wannan kuma san Umar ranka ba ya zo rubu ku faru kurai Maza Allah ya ne ka fike zaji da da Allah da jibril da sai Allah ya ya amma Allah ne kale ko da Allah ne bai gina da jibril لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إنسان نبير مشروعية تهويل المصائب على المصابين شرعا صور sau da kawo mutum musiba din musiba ta kama yanzu ba fata fata ta haba dan wannan ayi ne sauki ne ba da sauki ne su kuma kasan babbaci amma don ka ba su kwanciyar hankali karya ya tare game da rayuwa don masa hof a cikin rayuwa ya ji eh, lalle in dai bai da rabo ko ba haka ba amma idan abu kaza ne ba kai ai ko da hali ko wannan magana ta gaba ta bu musibar girma kuma ita kan da wata musibar ce take amma ka san ta a ah, wannan ai ba su kuma na sai in fito abin da samu wani ma ai na ka da sauki ai Allah ya ya maka jiki goma ai kaza da kaza kuma wannan ayar zai zai yi wucewa kawai ma bai sunan da mako dukka sanan da take da irin wannan zantukan da sauran da gina za mu fahimta ka Umar yana jin sai sallah azhar bai yi ba har rana ta ba ya zo da kun wannan take sai maza Allah ya kwantar da hankalinsa da wannan masa wallahi ma sallai wa ni kana ba yi ma'ana sai gore da wannan sauki tun daga don da zai ma bai yi da mazan da kuma a zai ta zaru a sai abin kuma su ne sauki ne an ta kamar ka fito da masasara ki je bai yi bacci ba ne sai ni kwana uku ba bai yi ba sai ka zana da sauki sai ki ma'ana nan ya fi na bacci na shida jawazu halid sabi mutum da yake da gaskiya zai iya rantsuwa ko da ba shi yi ba walau lam yusahala ko da ba ne rantsuwa ba dan da kan da ce wallahi ma sallaitu ha wai ki ba ba rantsuwa amma dan yin halal da cikin kalam dan karfa ba da kai abin da yake da alaka da wannan hadisai suna da abubuwa da dama musamman dangane da walwalar da ke dangane da rama sallah ga wanda ya fata da ganganci na san cewa mun tayi amma na mun alƙawarin gobe za mu san mai da wani abu da ciki ko wani sabon abin da sabon da dalilin da sabon da ciki ya haifar waɗanda da ba ta faɗin su ba wannan sai Allah ya tsoma gobe kenan za mu cike ta anan saboda yau kun san cewa da ta bayin sai da haka za mu da ta haka abinda muka kadan ne Allah ya ba mu da wannan kai kuskure kuma ubangiji ta'ala ya ce muke kuma hukuntar da mutane ko da yaso ba ko da su suka so ba ya samu zafin rana ko da a lokacin ba su da bukatar zafin rana din su ci da su zuwa ga shiga da ko ba sa ya saukar da ruwa ba tare da ya ba su shawara ba wani lokacin ruwan ya dake su wani lokacin su fita a guje har su je inda za su kafa sannan kuma ya kawo iska ko guguwa mai karfi sauraron rufin kwanin gidansu da tare da gandun gidansu da su isa su hada iskan nan zuwa ba ya gurɓata yanayin sauran samaniya zuwa don su kasa tashi ko in sun kawo su karo ko ba yadda suka iya don shi ne ilahu su ne rabu shi ne ne shi kafin ba da abokin tarayya to ne ya da wannan a cikin zuciyar bawa wato abin da ke nuna wa sallamawa game da ubangijinsa sun cewa akwai wata tawa ta da akwai wani karfi da tunani da ya ce wannan wannan duk addinin musulunci ya kunshi wannan har isar da ɗan adam wannan tunatar da shi waɗansu ababe na halitta da zai ina da su don ya gani akwai Allah samuwar sama da samuwar ƙasa na kalkar samawati wal ardi akbaru من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع فوقها فطواها وأخرج لها وأخرج دعاها والأرض بعد ذلك دعاها سنقوم أظن بيساكي أظن أجدوا الشعائر التعبدية دوحوا الشيء عبادة صلى لأظمي بغساء بذكري بهيلة بسلاة النبي شعائر مواد الناس sannan أظن abin da ya shafi mutum ya zama ya kuli ya zama jari ya zama mai kyauta ba wuce ba ya zanto mai kawar da kai ya zanto mai koyi fushi ya zanto mai afuwa idan an masa laifi duka waɗannan musulunci ya kunce su sannan kuma abin da shafi ma'amala na rayuwa a wani sayya cinikayya kasuwanci zama na makwabtaka da sauransu da addinin musulunci ya kunce wannan babu wani addini da za ka je ka bincika littafin ka samu bayani kulla kulla dangane da waɗannan al'amura su musulunci dukkan sauran addinai sun fada wajen biya wa masu so bukatun su ta waɗannan ɓangarori da na ambata za ta samu wani ɗan ƙofofi suka biya mutum yanzu kaza ko dai a ƙarshen mako ko a ƙarshen wata sannan kuma sauran kwanaki a cikin makon ko a watan kuma ya je ya ƙara yadda ya ga dama yi lissafi ko yadda ya ga za ta fice amma addinin ya gajiya wajen tsara masa ya zo zauna da matarsa ya zo zauna da shugabansa ya zo na da kansa ya zo na da makwabcinsa to kaga addinin musulunci ne ta kauce da wannan gamsasshen tsari sannan kuma addinin musulunci ne ta kauce kula da bukatun ɗan adam ga shi duk ɗan adam ɗan adam ne amma sai a karanta kowane mutum ana shar'anta masa abu gwargwadon yadda ya dace da yin wanda ya samu kasa bisa da ƙa'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi yasa manzon Allah ke salli qa'iman in ka samu dama kana da iko kana da koshin lafiya ka sallah ka yi in lam tastati fa qa'iman in ba ka da iko saboda rashin lafiya ba za ka iya tsayawa ko a gobe fa in lam tastati fa ala ba ko yayin da kake da lafiya dole ka yi in ka yi ba ka sallah yayin da ya kasance ba ka da koshin lafiyar tsayewa ko ka wuce a na a lokacin in kuma a kwance ba ka da sallah yayin da ya ba ka yi tsayewa ba ka iya zama sai a kwance idan ka a kwance sallah ka yi ko da ba da kuɗi ba su gada amma abin da za a biya wanda ya haƙi saboda yana da koshin lafiya shi za a ba su tuhumar lafiya da ko a kwance ba tare da kuɗi da su da su gada ba ta hanyar shi ba ta hanyar kwatance lada ko za a ba ku ba a bambanta ku dukkan da Wanda musulunci ba a jinin da ke da wannan tsari. babu shi a ban kasa wanda ya tsara mutane da wannan um zan karanto mana aya ɗaya ne tunda malamai sun yi dogon bayani mu karanta ba mu fitar da waɗansu hukunce hukunce ko dai ya zanto koyarwa da mu ga yanda bai taɓa jinsu ba ko ya zanto tunatarwa ga wanda ya shiga ya sani ubangiji ta ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin والجار بالقربة والجار الجنوب والصاهد بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا يوم يتكلم موجود القرآن آخر آه، في أما تكون جهد في نوت الأرض دابوما يفهم أن كما لديك الكلام آية الحقوق العقرة آية تكون جهد في نوت الأرض دابوما كتابة من هكوتي هكوتي هكوتي هكوتي أوجب الواجبات وفي ظلم ذكر واجبات الرابعة وأحق الحقوق وفي تنتنت لنظام حق ذلك من تاجر صورا في حق الله تعالى حق الله وانت في آية جبارة بقى واعبد الله ولا تشرفوا به شيئا قبوتا دعوة الله فرقوا هذا كدور وقبوتا الله في كتب ba tare da kun haka shi da bautar Allah tana nufin yin abin da yake so wanda ya turo da annabi don shi ya kuma saukar da littafi don shi bautar Allah tana nufin mutum ya yake bisa da sani ba bisa da tsammani ba bisa da tabbata ba bisa da jahilci ba bisa da ilimi wanda duk ya ci kuma bautar Allah ni Allah ke so in yi ne Allah ba ya so wannan yin abin da yake bauta ne haka yana abin da yana shi ma bauta ne kuma ibada ko kuma addinin musulunci ya zo da al'awanin da kuma annawari. al'awanin dangin umarni yi sallah yi azumi yi kaza yi kaza yi kaza annawazi dangin hannu karka sata karka yi zalunci karka yi zama karka yi kaza karka yi kaza kaza yayin da kai abin da kake yi ka yi da shi haka da ɗauki hannu daga abin da kake yi bari kuma kuma ka yi ibada ke wani ita shi hakikalin bauta ta ubangiji yin umarninsa kuma kai abin ne da manzon Allah ya koyar ba ne da kai suke so ba kuma kamar da abu ɗaya ne ba ta mai da shi biyu wa abu duniya ولا تشركوا به شيئا من قال الله a. الله وكوا تشركوا حرفين آخر ولا تشركوا به ta kada yi wa mutum yi ibada da Allah amma kuma yana haɗawa da wani mun wa Allah yana wa wani kamar da kafaran maka suka rike a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun da Allah ba zai kafirce maka bane gaba daya sun yadda akwai Allah amma kuma sun yadda akwai alloli na kasa kanana waɗansu bukatun sun sun taso mafi waɗannan allolin na kasa wani lokacin idan abin ya ci suna sai an nan ga Allah ya akwai shi a kira hagwar masu soyayyar da kuma sun yadda Allah sun shi ne babba sauran ƙananan ba ta kai su ba domin in ka san da yake wai kake cewa rawa ya ce shi ne ba ga mai yankan nan ba wai in ka an kawo man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah ba ka in sun kaje da rantsuwa kan rantsuwa iri akwai karama akwai babba karamar rantsuwa mutum ya rantsa da lata ya rantsa da uza ya rantsa da dukkan gurbin da gaba ba babbar ya rantsa da Allah shi ne wa aqsamu billahi jahada aymanihim don rantsa da Allah makulan rantsuwa inda ita ce da take da ta kafin ta ko wasu ce da suke kananan rantoyi to kaga wannan ya zama garwurin ke na mutunci yana bauta Allah kuma yana bautawa wannan Allah kawai da rashi bu fil bilki da wallahi sun da gudu in tsanani in tsanani suka hau guda da ruwa ko kwale kwale ya kasance iska ta tuka a cikin teku gudu ne cikin teku to a wannan lokacin ba su kiran kananan allolin sai babba da Allah sai su kira Allah shi kafin mukhlis sun na hudu kuma masu kinkanci su da ibada ba su da shi da wani sai da su amma wala ma da zahu lil bari da zahu fil qul wala ma la zahu lil bari fa minhum muqtasid kuma da ta hawa saboda wani jaru da na illa kullu khatarin kafur idan Allah ya so duki ana cikin zaman lafiya to a wannan lokacin ko sai su da shi da wani to shi ne hikimar wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a kai ka tantu kun yi wani cikin ibada ko roki Allah shi kai ku bauta wa Allah shi kai kar farko hada shi da wani duk abin da yake tsoron ku bauta to hakkin Allah ne ba hakkin wani bane ba yayin da kun nemi wannan abun a wurin wani ba Allah ba to ka haɗa Allah da wani kenan misali ba wanda zai tunani cikin musulmai sallah ya ce haƙƙin wani da ban Allah ba kowa da sallah haƙƙin Allah azumi ya ce haƙƙin wani da ban kowa da cewa wannan haƙƙin Allah ne aiki na da kan ce haƙƙin wani da ban kowa da haƙƙin Allah ne amma ba ta zo babin za ta neman adalci ko al aza neman sani da kariya to a nan ne wani lokacin sai ga mutum ya nema auren Allah ko nema auren wani Allah kuma ba za mu fahimta annan da za ga mutane suna da al'adu gurgurdan yadda kuma dukkan suka sha bambam gurgurdan yadda kabilan suka sha bambam annan da za ga mutane suna da al'adu da tunani gurgurdan da gare dukkan suka sabon ba. a wani gidan abin da aka ɗauka shi ke ba da kariya da tsayi a wani gidan kuma ba wannan aka ɗauka ba a wani gidan an ɗauka cewa idan mutum yana da gida yana da tsoron ta barayi su ba. shi ne samu wata laya da za a yi a sauri da zari da ake da auduga ko ba duku ya sa mata fata a kafa a kofar gida don hana balawo gida a wani gudun ba haka za a yi ba kawai da za a samu a rantsa a kofar gida a wani gudun ko ba kawai da za a samu ba wata ciyawa za a samu karfin da na aka tulo ta a kan iyakar gonar aka ɗauko ta ko a sa ta a cikin wani buhu ko wani sango ko wani tsumma a ne ta a rantsa a kofar gida a nan wurin neman tsari ne kada wani abu mai cutarwa ya shigo gida shi ko neman tsari din haƙƙi ne na Allah ki da wurin sa ake neman tsari ba a neman tsari a wurin kowa sai a wurin sa shi kadai ne ke ba da kariya ba haka ya saukar da kula a wurin قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس wato rabbul falaq wanda yake kawo hasken safiya ana cikin duhun dare wanda shi ba a neman tsayi a wurin kowa wa koyi su da ikon ya kawo hasken sashi an gina cikin duwan dare ba kula ra'aytu in ja'ala Allahu alaykum alladhi sarmada ila yawm al-qiyamah man yaqulu ghayra Allah yatukum bidiya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون haƙƙin sa ne shi gare sannan ba wanda ake neman tsari a wurinsa sai wanda yake rabbun na malikun na ilahin na wato yana da mallakar mutane da mallakar shi ne rabbu din wanda ya samo da su daga babu halaka alal insani ilmin min al-zalimin yakun يعمل كذا هذا الله سوى النبي زكريا قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل wannan ku ce amma samar da ko da babu shi ma'ana dukkan ba Allah samar da mu bayan babu shi ne rabbu kuma yake kula da mu zani ne saukar da ruwan sama da fitar da tsoro rabbu din ke nan rububiyar auren ka take kuma shi ne malikin nas sannan kuma shi ne ilahin nas ko wanda ba rabbun nas ba ba malikin nas ba ba ilahin nas ba yankin ya Allah zai yi wa wanda da mutane المتبع أما رب الناس ملك الناس إله الناس لا ينسى الله ina ba za mu yi to kaga neman tsiri a wurin sa da shi kadai to a nan waɗansu waɗanda da su kokin tauhidi da su nemi tsiri a wurin wani wanda ba shi ba haka neman agaji lokacin da kake cikin halin kakani kai a wurin sa da shi ne a cikin zaka wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي العميد إن الله عنده قيمة الساعة وينزل الغيب إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بعز من الملائكة كومر بشين كومر بشين أسراء الناس معنى تستغيثون ربكم كتب يوماً عادل من أبنجيكم كتب إني كباب عادل فاجل السمن عليك فلقل كتب يا أبنجيكم كما تجل بإيمان يتنبتن بها da mutum kike da kai cikin ruwa za ka zaka duk ikirar ubangiji a kana tafiya tayar mota ta fice ko kan gantan da za ka kai da kai ko ka kira ubangiji kun ta ko na gaba ne ko ka kira ubangiji don wannan lokacin kana noman agaji ne shi ne alƙur'ani zaka kamar da kuma wani abu ya razana da kai wani abu ya turbutar da kai wani abu ya tsoratar da kai kuma nan ma take kira ubangiji don kana tsoci agaji kana noman kariya ina ba da bayyana ba ta auren ka kuɗi kuke neman kariya auren ka kuɗi kuke neman azumi sannan da sunan ka kuɗi kuke rantsuwa ba a rantsuwa da sunan kowa sunan shi neman azumi auren wani kamar sun yawa Allah ki ji abin haka neman tsari auren wani shi ma sun yawa Allah ki ji abin haka rantsuwa da sunan wani ba Allah ba shi ma kuma sun yawa Allah ki ji abin idan mutum ya wani ya kuma ka'idar dukkan ayoyin da suke kira wajen tafi da Allah ubangiji ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta sama Allah subhanahu wa ta'ala kada ku haɗa shi da wani kar ku ta shi da wani kar ku sa mata kishiya shi ne mafi girma hakki kuma wannan ke nuna ma'anar kalmar shahada la ilaha illallah cikin ma'anar ku kenan dan da kace yi ilaha ta kone dukkan wani tafi in na sanin da tasirin auren Allah ta'ala ba wani abin da yake da tasiri wajen kasewa rayawa arzikawa talautarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikin abin ta ga hankalin dukkan wanda yake wani a matsayin mai arzikawa ko mai ba da kariya ko mai ba da tsaro wannan wurin da aka rika ina ya zama tarihin bawa ina mutum mutumin kirki a tarihinsa ina ga mutum shi ne zama ko aljani ko ma dai wane ne mutum ne aljanni talibin bawa ne ba talibin bawa ba ne wanda ta buga narkuwa a kowane lokaci da ake duniya ne, kuma waɗansu mutane su rayu a duniya kafin a yaje ko su waɗancan mutanen wa ya sani kowa ya ba su kariya wa ya arzika su sun kafin haihuwar su wanda to a aka yi kafin samun da ba su ya ba ka kariya ba sai da aka samun da aka rasu da mai yawan ba da kariya sanan jini da kaɗai wani mutum ka ba su tasiri wannan a garin ku kenan in wani ne wani ne garin ku kenan idan an je wani gari su kuma suna da wani da da na karfin ku ba su da na ba kuma sun ɗauka na su shi ne mai tasiri ko kuma a garin ku kun ɗauka na su shi ne mai tasiri kaga mutane wancan gane sun yi waliyin ta tawaye amma suna ci suna sha ko ma nan a garin ku kuma an yi waliyin kan garin tawaye kuma suna ci suna sha suna arziki inda wani yake faruwa ba Allah da ya za a yi mutane su tawaye kuma ba za mu bayyana amma ko wani yana ganin da cewa idan ka guda wani kaza ko ka kasa wa wani kaza ne, ko kuma wa wani kaza ne za ka rasa shi za ka rasa shi wani ta faɗa mana haka a Kano mutum kawai da mutunci ba yake ina eh, da mutunci ba amma dai na kafashe ne kuma ba ka bin wani kuma wani wannan zai iya yin tafi ne da abin da shafi rayuwar ka nake amma ko wallahi wani ne ke karba ta zan zuga su ke dubu ba ta an wani taro ga wani matsayin na irin su vladimir putin na raja ga su da castro shekara arba'in suna gurguzo suna cewa babu allah ɗin ba amma duk da ya fito da su ya hana cikin da su a gaban yadda yake kalmar shahada kawai don gane tare da ci ga azumi ba an yi kuma ta yi ciki da waɗanda wanda ko ta duka ma Allah babu to duk waɗannan ababe ne da za su iya kasantowa da mutum ne sa a takardun yau ubangiji ta ana ya ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wannan shine aiki na farko ko kuma Allah ce wa bil walidayni ihsana shi kuma guda uku muke ihsani wato kaga hakkin Allah kuma al ibada hakkin zai yi kuma al ihsana ba a ce cewa bautar iyaye sai da a ake kyauta ta mu iyaye ko da'a da iyaye ko biyayya da iyaye za a musu ta'a da a musu biyayya suna da girman haƙƙi akan mutane sai ta Allah ya kawo haƙƙinsu yana makwabtaka da haƙƙinsa domin gano haƙƙin Allah da na manzon Allah ba a ce musu girma sama da haƙƙin iyaye kuma Allah ya faɗi ya gwamna cikin Al-Qur'ani ya ne ya ce wa Abdullahi wa la tusriku bihi wa bil walidayni ihsana a cikin hurtul isra yake wa qadara rabbuka ta ta'budu illa iya ko kuma yake wa bil walidayni a cikin hurtul kuma yake an kurni ko kuma yake wa bil walidayni ilal masih cikin hurtul bakara haka yi magana da bani isra'ila wa idza akhadna musa da bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana ubangiji da ana so gwamnati hakkin sa abota ta mutu shi kudu da hakkin shi yayi suna makwabtaka da juna don ya ja hankalin mutane wajen girman haƙƙin su ya kan don haka kuma wani hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yardan Allah tana cikin yardan mahaifa yadda cikin Allah kuma na cikin cikin mahaifa ma'ana wanda ma da ke fushi da su sakamakon canjin da musu da yi sakamakon mummunan hannunsa to Allah ta'ala zai fushi da su wanda iyayenka suka aminta suka aminta da shi suka yarda da shi sakamakon sa'a da duniya da halin kirki da ke nuna masa yake nuna masa to kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi haka wannan hadisi ke nuna wa da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hannun bari sai aka zaba kalmar amin har ko uku sahabu suka ce alama amman ya rasulullah akan mun kace amin manzo Allah ce amin ka farko malaika jibril ne ya gonci da mu Allah ya kaskantar da mutumin da yin kuma ya banka guda biyu da ne ko ɗaya daga cikin su amma bai musu aikin fada da biyayya irin wanda ya samu tsira ba ranar tashin kiyama sai amin manzo Allah ce sun ce amin amin ta biyu malaika jibril ne ce da ni Allah kaskantar da mutumin da Ramadan in shigo har ya fita ba tare da wani aikin cikin ne samu kira ranar tashin kiyama sai amin manzo zalla ke sun ce amu amu da uku da harka jibril ne shi gani Allah kaskantar da mutumin da aka ambace ka aka ce annan Muhammad ba tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko amin manzo Allah ke sun ce amin muka aka ce ba wajen da bautar mutane a duniya irin ahlus sunna كل موجود كما في أنه محمد شوف كله صلى الله عليه وسلم كان دل على أن ثلاثين لأنه لو أنه أنا مدن da malamin farko ya jawabi da na biyu idan aka ce minista fa to nawa aka ambata Allah Muhammad to nawa aka yi lafi ba za mu yi kirga ba a duk duniyar ba mu zan tsaya da wannan sai ahlus sunna a halin da bi to mu a halin da bi wa in lam yasabu nafsuhu an fata hu sai lalle mu abu ta hadisi sun ka ban annabi duk da su yi tarayya da shi kun shaƙi numfashinsa ba to amma tana tare da ka ko da wani lokaci motsi da kan jini da mai karkar da rasulun da ya ce sallallahu alaihi wa to wannan shine da rabonsa a duniya yawan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan gurin da gurin ne mummunar addu'a kan waɗannan mutane guda uku na farko wanda ba ya fara da biyu da wani farsa na biyu wanda yake sakaci a ramadan ba ya aikin kirki na uku wanda za a mutu sunan annabi ba tare wata wasu salati ba sallallahu ne wa alihi wasallam to a nan gurin kaga addu'ar da shugaban annabawa ya yi ta a shugaban malaiku ya yi ta kuma shugaban annabawa ya ce amin ko ta addu'a ta take girma da yi shugaban malaiku malaika jibril shi ne addu'a khatimun nabiyyin wa rahmatullahi wa barakatuhu shugaban annabawa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce amin da ka lalle sai mutum ya yi kansa yana da cikin tsara da duniya ga mahaifa lokacin da kuke magana da su kada ka rinka magana kina magana ko mahaifinka ya kare da danka ba da amsa sannan karka magana ga murya da ta fito ko murya da take da da take sai ne ko kasa da take sannan an gura da zuwa shi ya gaba kai a baya in kun je wuri sai ya fara zama sannan ka zauna sannan kuma kar ka sa baki cikin magana yayin da suke da wani sun tsira ne mushawaran ta yace ka baki sannan ka sa dukkan cikin da'a da biyayya da ma'aifa in yi umarce ko waɗansu bukatu ko kuma kana da naka waɗansu bukatun sai ku gabatar da bukatunsa a kan kaunarsa wannan shi duk ina cikin wato ɓangarori na biyayya ga mahaifa ko da ba ka san abu idan ya ce kai abu kuma abin nan ba san Allah bane to sai ki kuma ko kuna san abu in ya ce ka bar wannan abun kuma abin nan ba ibada ba ce ba da'a ce ga Allah ba to kuma sai ka dina wannan abun don ki biya maka da kasa duk wani daga cikin haƙƙi da ya kamata ta ta su kiyaye game da mahaifa na ga cewa ta mu kafar na Abdullahi da Umar wanda wani mutum ya goyi mahaifiyarsa mai aikin na gudu ta tsawon su ya zagaya da ita tana gadon bayansa bayan ta gama an dawo an yi sa'ayi yi an dawo zuwa ma bula da umar yake ga yin hidimar da na mahaifiyarsa gadon bayan na goya ta har muka kammala da wasu na zuwa a abdullahi da umar ce walau bi zafratin wahida ko da yunkuri ɗaya da ko yanki ɗaya da lokacin da take na ba baka biya ba saboda haka suna da girma haƙƙi a kanmu ya kamata mutum ya kiyaye kuma idan mutum ya girma ya kai ina iyayensa sun manyanta sai ya gurin zama da su ya fahimta masa korafi ya fahimta masa sababa irin wanda yara kanana suke maka babu yadda kai ya kai ma haka kai musu sai dai kan lokacin bambancin da kai shi lokacin da kake haka suna dariya suna farin ciki ko kuma suna yin kana kai مثل التي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما idan ko daga cikin ku ya kai shekaru ya manyanta su duka suna ko ɗaya daga ciki fala ta kallahu ma uf in ka tafi fasara take da ko ka ce karka ce musu ko tas domin lafazin uf shi ne adna maratibul kisa mataki na karshen kasar rawa ba a yadda ba ma mahaifi kuma ne mataki na karshen mun rawa kamar yi magana take ko da wannan ya na kafa ba wannan tana ce jini kalma da zance jumla da za ka faɗa masa wata bakar magana ko ta faɗa yi jirka ko yana magana ta mai wala tana harba ma karfe masa tsawa bisa mutafika ta alkur'ani ta at-tahliya a da tahliya kafin da haka hana ka munana la takullu ma uku wa na la tanharuba ko kuma ga wurin da kyawawa wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana mai daɗi kyakkyawar magana wato sai an gusar da jikin na ake yin ado ko ba duk da zamu wata wa idan ka ka kawo abinci ka kawo bargo lokacin da ni kai kaza in kana maka mummuna na din ka kuma amfani da isaran da ka sai ka dole mummuna sai ka yi ka kawo kyawa kawai idan ka zo gona ko aiki gona da ka dawo gida ne da kola a jikin ka kake daukar riga ka sa ka toka da ni ka zaba mai ko su gani ko kawo wanta ko ka ne ka kawo gobe ko sai ka fitar da dukkan nan ko ake yin ado da haka sai ka gusar da mummuna ganin sannan ko ka yi gurin da ne kyakkyawa sai ka Allah ce la taqul lahum wa usul wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima mana at-tahliya ba'da at-tahliya wato yin ado bayan an gusar da shi واخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما إذا أهد في جنوب جنوب ما هيجيها جنوب ما هيجيها ما هيجيها يا جنوب za mu fahimta ga cikin hadisin manzon Allah lokacin da wani mutum zo tambaye shi yake cikin mutane wa ne ya fi haiti na su kyautata mu'amala ta da shi sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka sannan wace sannan mahaifiyarka sannan wace sannan mahaifiyarka haka uku shi sannan wace sannan mahaifinka sai girma fahimci girman haƙƙinka da sanar girman haƙƙi saboda haƙƙin kuwa to amma da yawa daga cikin iyaye maza saboda a kan bukatun mu muna ganin mu muke ma ko muke wato mulkin sama ya dangane da ɗaya a cikin da uban kawai mun mutar ta ko da ta da suka rabu da watarsa da suka rabu da watar watar tana da ta bayan ta riga ta je ta zauna ta gama shi sai ke sun zo kwace yaransa yanki a wajensa ita ko ba ta son ta rage daga sai ta garba wajen manzan Allah yake wannan ɗan ciki na ne ya zama sun ta garba a tsawon wata tara shi ne ta nan ne jakalinsa bayan an haifi yanki kawai komo mamana shi ne abin kansa har tsawon shekaru kaza yanzu kuma gashi ya zama mutum wai kuma uban zai kwace kawansa ta kawo da ta kawo ƙungiyoyi guda uku wanda su uba ba da kuɗi da ba a cikin da yi rubiri lokacin da kuke ƙwarnabi suke an yi ta babu ruwanka kana ta barci ita ta ta barci